Ozývame sa vám zo Slobodného vysielača z Bratislavského štúdia a zvučka odštartovala poslednú tohtoročnú reláciu na všetko je liek. To znamená, že vítam Katku Subotič, Borisa Subotič. Dobrý deň, prajem. Vítajte, som rada, že sme zdraví, lebo každého chytá choroba, takže sme tak naklonení k tomu, že prežijeme a že si nejako uh, tie priedušky uchránime. A keď to máte tak ako ja, že 2-3 dni som teraz musela preležať a liečila som sa homeopatikom veľmi zácným homeopatikom do malého štampelíka naliať slivovicu, hm. potom do nej dať veľa medu, troštička kurku mi tam môže ísť a potom to chlípať po trolilinko, malý štamprlík mi každú hodinu mi vydržal na 4 razy. Čiže v tom je to homeopatikum, že keď sa s tým ochlaščete, že dáte si kopu slivovice a kopu medu, nič vám to nepomôže. Jedna prozba, môžem hneď, aj ja dostať? dokončím, samozrejme. Či môžeš dostať túto dobrotu? Dá, dá, Zabudla som ti doniesť homeopatikum. Ale to bolo z inej oblasti, to bolo z homeopatika, ale pomohlo mi to za 3 dní sa dostať z úplne e, ťažkých priebehov, tak ako to aj Katka prežila. Ty si to prežila. Prečo? Ešte, u mňa to bolo malo jednoduchšie. Mne ako prestalo chutiť jesť, začala ma boleť hlava. Mm, potom som <laughs> zvracala a následovne mi to išlo nejak e, tuto tiež na dýchacie cesty krga priedušky, ale myslím, že ja som mala trošku ľahší priebeh, ale ja som si pustila aj ten uh, stroj, uh, čo máme z Turecka, takže ja vyzerám celkom fit. <laughs> Super, gratulujem. Ja sa snažím vyzerať fit, ale ten prístroj, zase s tým ste liečili mojho vnuka a bolo to za dva dní, dva dní, že? Dva a dva dní prestavka potom ešte. Áno, a ešte jeden. Za tri dní bol... To, vin, to, a ja som sa prekvapil, že to tako pekne odznelo a on je zdravý. Áno, aj to super, <laughs> lebo je aj dôkaz, lebo kvôli ospravedlnenke mu brali krv a proste e, má všetko v poriadku, tak ako má byť. A ty si ochorel, či neochorel? Ne výborne, tak sa drž. A Ako ty nás istíš, ke, keď my dve budeme ležať, ty nás istíš. Jedine, keď je e, vzduch kvôli radiátorom trochu such, suchý, hej, tak, tak sa no. ja trochu ozývam. Á, tak to je dobre. No, tak poďme k tomu, že keďže je to posledná relácia, a máme tu klopkajúce Vianoce za dverami. Tak ja som tak rozmýšľala tým, že som ležala, som nenakupovala, doma sa všetko zjedlo, koláčiky, klobasky, kapusta už je po všetkom, takže e, keby som nemohla získať ďalšie, tak som rozmýšľala, že kurňa, nie sú tie naše Vianoce slovenské také strašne pretučnele. <laughs> No lebo sme zvykli, ako teraz už akože jeme kusku za pohánku a, a dusenú zeleninu. Už sa to tak dostalo nejako normálne, a to sa to prepašovalo do našich kuchyň. A potom, keď si predstavím tie Vianoce, tak si hovorím, že bože, toto je pre koho žlčníky nachystané. A tak ty, si, ty máš vlastne Balkánca a Číňana. Je to taká kombinácia, pre ktorú by si mala navariť jednu fantastickú, či, teda našu asi večeru by si mala navariť, keďže dodržiavame slovenské tradície, ale pozrela si sa niekedy na to, že čo vlastne z čínskej medicíny, z pohľadu čínskej medicíny znamenajú tie naše úžasné jedlá, na ktoré sa všetci tešia, <laughs> kapusnica s klobásou, s hríbami, so všetkým na svete, čo tam vieme dať. Tri druhy mesa. A ešte niektorí, teda aj my tam dávame aj halušky, lebo to je taký zvyk na likávke a to mala moja svokra. No proste v tej kapusnici je všetko na svete. A keď už nevládzeš vstať a ísť do kuchyne zobrať šalát, chladničku nevieš otvoriť, lebo už máš také akože odpadnuté klby. Tým lepšie. Tak vyberieš ten obrovskú misu šalátu, čiže každému sa ujde jak za troch, keby jedol. A tam máme majonézu, vajíčka, úhorku, cibulu, len aby bol dobrý, všetko možné. Sír tam ešte dávam, aby bola hojnosť. Tak mi povedz, že Aká je daň za moju hojnosť? <laughs> Je to veľmi zaujímavé, lebo vo výsledku to urobí... Nemám to dobre? No, keď to skombinujeme, všetko, čo si ty povedala, ešte tam dorazíme nejaké to linecké koláčiky, to orechovníky, makovníky, také tie domáce, čo si tak eh, kupuješ od tých Uh, gazdín, tie veľmi dobre pečú tak v konečnom dôsledku častokrát sa dopracujeme k opuchom, <laughs> tlakom bruchám, zhoršením bolesti klbov, vlhko. Mnohé tie, napríklad e, tá kapusnica v konečnom dôsledku je ťažká, vlhká, ale ešte aj zahrievajúca, predstavte tak si. Tak ako môže byť niečo ťažké, vlhké, zahrievajúce? No to je kapustnica. No ale ako môže byť zahrievajúca, keď je vlhká a studená? Nie, to, vlhká, no, ťažká. Nonsense. Pozor, je to nonsens. Je no, to nonsens. Teda. Lebo... Čiže ona nás zahreje. Pozri sa, keď ješ kapustu, ona by mala byť chladná, lebo má vodu vo sebe. Jasne, a všetko, zelená. čo má v sebe da, vodu, je ja. chladné, hej? Chladné. Dobre. A kyslá kapusta rozchýbači. prečo. Kto robí s krvou? Pečeň. Jasne. A te, keď dám tú kyselú kapustu, ona trochu rozbie, pečeň, pečeň ľúbi e, kysle a pečeň potom dá krce z organizm. Tu je taj. A potom sa tu aj tvorí vlhko. A no tu počkaj, je... k tomu ešte prídeme, ale Katka zo hm, ženského hľadiska Katka zo ženského hľadiska opisuje z čínskej medicíny kapusnicu, že čím ťa bude chcieť otráviť tento večer. Ja ho určite nebudem chcieť otráviť, ale on môže prez, prezradiť gazdinkám, čo sa stane, <laughs> keď navaria tú kapusnicu. Lebo... No, len ja som myslela, že to povieš ako žena, že no. jednoducho no. On to povie z toho pohľadu toho vlhkého šeliakého, ale že ty by si, e, ty vieš povedať z hľadiska akože, čínskej medicíny, mm, že čo tam máme? Klobásku. Čo nám v tom robí klobáska? Čo tam máme? Hryby. Čo nám v tom robia hryby? No vieš čo, akože ty si sa pýtala, že čo tam je teple. No teplé je tam tá, to udené meso a tá klobasa je v tom teple, lebo ona je teplá a masná. Preto nás rozohreje. A No ale mast nosí so sebou ešte aj vlhkosť. Pozor. Mast nosí vlhkosť, dobre. A vieš, vieš, pre koho je dobrá táto kapustnica? Pre ľudí, ktorí sú zimomravní, a dokonca zase, jak vravíme, kapustica je plná paradoxov. Tí, slabšie čo, trávanie. Áno, tí, čo majú slabšie trávenie. Tak potrebujú kapusticu, aby sa im to tu rozohrialo všetko, sa, hej? Ešte, ešte je tu ešte vždy rozprávame o pečení. Lebo, ešte sme len pri pečení, lebo, dobre. Ešte sme vždy tu, lebo pečenie prvá na rade aj posledňa. Lebo ty, keď to všetko zdáš do seba, pečen, predpokladám minimum 6-7 dní má ešte čo robiť, čo robiť keď prejde oslave prvý, druhý <laughs> ešte. A potom má ďalej týždeň. čo robiť. Ke, keď hneď za tým je oslava no, Nového roka, no. tak, tak pečeň nás bude asi fackať po tomto všetkom, ale počkaj. Lebo máš tlaky v bruchu. Ja rozumiem, ale ja som sa chcela k tomu celému chodu dostať. Tak, Kati, čo ja viem, ty nejsi gazdina? Čo ti Vieš čo, hovoriť? túto kapusticu potom, eh, čo ja tiež nesedí, Boris to nejedáva, my to máme vyškrtnuté, to u nás nebude. Ale pre tých, čo si to chcú aj napriek všetkému uvariť, tak eh, sa odporúča pridať ešte nejaké 2-3 plátky zázvoru, trochu rásce, eh, cestáku alebo ešte majoránku, aby sa to trošku ako popravila tá tá kapusnica. Aby to tráve nenastalo troštičko, Áno. hej? Ah, Vieš, prečo to poprosíme? Lebo ty máš bolesti klbov. Keď e, niečo urobíš, da, aby si ty zaťažala za, e, žalúdok, pankreas a slezenu, ty to vždy, vždy nájdeš na kloboch. na kloboch. Samozrejme, to ešte aj obličky vedia robiť problém, ale vždy, keď ješ nejakú studenú stravu a znižíš... No počkaj, činnosť... kapustnica je teplá. Áno, áno, kapusta je sam, masná je teplá. To tá, je, to tá je... kapustnica, už ten výsledok je no, taký. No, tá, taký, da? Lebo tu máš tak ale z nej meso. nebudem mať ne, v eh, neporiadku klby. Môžeš, môžeš, môžeš, Môže? môžeš, môžeš, môžeš, ako dané. Môžeš imať zhoršenie bolesti u, u, u klbov, mm-hmm. uh, to je vlhko, to nosí vlhkosť. A môžeš mať opuchy i tlach eh, v bruchu. A tí, čo majú dnu, tak im úplne by si neodporúčal. Ty to ne, ni, ni ani pozrieť. Dobre. Tam je meso, udeno meso, klobasa, to je teple a masné. A pre koho by sa dalo, už si časť povedal, pre koho by sa dala odporúčať tá kapustnica? Pre každého, pre e, nový rok. Ja tu mám nejaké zásady. Ty si to uvarila a ja teraz poviem, ja, ja som nula minus, ja to nechcem. Ne, siedem, a už Zješ? zoberem si, asi zoberem jedno, dve, tri polievkové lyžice i poviem, je to veľmi, a to je výborné. Dobre si to urobila. Ma, je, je, moja... Ešte lepšie. A, gazdinka moja. I, I pređeš e, potajomky na e, niečo iné, jachnecinu. <laughs> Ale... ale u nás sa hovorí, že vlastne niekedy sa robia dve polievky. Na, v mnohých rodinách je to tak, že sa robia dve polievky a, alebo niekde tri. E, keď sa pozrieš na to z hľadiska čínskej medicíny, jedna z tých polievok je kyslá zemiakovo-hubová polievka. To je druhá možnosť, kde nie je kapustnica. Aj tam má nejaké chyby, ktoré nám môžu slezinu? Samozrejme. Samozrejme. Ja, keď, nechcem, keď nemôžem jesť zemiak, môžem, ale vždy pozerám, aby bolo čo najmenej škody. To znamená, uvaríš zemiak, ochladiš ga, dáš ga do, do, do van, kde je minus 5. Von, hej. da? A potom ga doneseš nazad, necháš ga hodinu, dve, da se utopli na izbovu teplotu. Ti to možeš jest bez problema. Prečo? Tu máme tako, aj tako volane rihle cukri, ktorý nie rihli, koji je pomali. Dakle, to je už pomali cukor rezistentný škrob, ktorý ti neurobi veľa sa s cukrom. No dobré, ale do tej polievky nejde uvarený zemiak. Tej polievke sú huby a zemiaky a smotana. To je ešte horšie. Ešte horšie. To je ešte horšie, lebo smotana pre niektoré typy naozaj robí veľké problémy sa e, slezenom pankreasom a žalúdkom, lebo to je mast. Mm-hmm. To som znovu povedal, je to vlhkosť. A želudok narába sa vodou, s vodou. I pankreas narába s vodom, i to silno, ale nelúbi takú vlhkosť zo strave, zo smotany. Aha. To není, to, fú, to existujú. No a my tam teda dávame smotany, dobre. Veľa. To znamená, vždy, keď som bol na taký pozvan, vždy som mal chnáčky aspoň dva dní. Výborne, lebo my dávame aj do niektorých rodinách. U nás ešte okrem tých halušiek tam hádžeme ešte aj smotanu kyslu. Takže mm. dobre, tak tým sa odpálime, ale väčšinou to aj cítime, že už nedýcham, keď dobehnem do chladničky vybrať šalát, tak už mám čo robiť, aby som ho uniesla. No tak poďme k tomu ša... Ja ešte tretia polievka, čo sa varí na, vo mnohých častiach Slovenska, je šošovicová Fala, polievka. ďakujem veľmi pekne to je další problém pre nulté grupe. Mm-hmm. Uh, pre nulté skupiny. Na skupine, dá, lebo to sú naozaj uh, veľmi uh, e, uh, e, zvláštne pochyby čreva, Čiev, mm-hmm. nafúkávanie. Mm-hmm. To mhm. vie vyvolať niekedy naozaj odbojnosť, Tak až ne, to ja nechcem. Dobre, no do, sekund, a teraz ju poďme počkaj, len sekundu, opraviť. Že akým spôsobom pôsobí toto všetko, my sme o tom hovorili hodiny a hodiny už v tejto relácii, da, da, da. že nám to pôsobí na náladu. Že tá pečeň nám pôsobí na rozhodovanie. Ja mám, presne, že... ja mám vynikajúcu náladu, keď idem sa ženom plesať a preto si stisnem nohy, tancovať a preto si stasem nohy, a prepač, prepač. Áno, musím Iba bežať, na... musím bežať. Ak stihnem, musím bežať. Áno. Takhle to je nálada vynikajúca. No dobre, tak akože, ale z tých troch polievok, keď ty si nulka a my sme Ačky, čo by si si vybral? uh, jachne, pečeno jachne. Jemu Dobre. by nesedela ani jedno a možno by bolo lepšie nejaký kaprový rybací vývar. Ti, vývar kapra a môže. Rybac, a prečo my nerobíme rybací vývar? Pozri sa, prečo nemáme? ryba je podľa Číne U nás majú Židia taký zvyk, že si dávajú rybací My vývar. sme robili, my budeme robiť rybací Vida. vývar. Pozri mhm. sa, mm. ryba je neutrálna a ona vyživuje krv. To, to je mhm. veľmi dobre znať, mm-hmm. ale vedieť. Ale my urobíme znovu jednu chybu. Poďme je prevypražať. My prepaliť. máme vypražanú rybu, k tým, k tým šalátom dostávame Ale vždy vypražanú to rybu. vypražanie urobí nám vlhko a horúcosť v tele. To znamená, je to dobrá výživa, nemôžem povedať, ale je veľmi ťažká forma. Čo by sme mu robili? Ja to robím tak. Dám uh, rybu uvariť, ale ne do konca. Áno, potom tak dám polo do, uvariť? Pa, ať povedzme tak, potom dám do oleju olivého, aby to dostalo trochu onaj voňka, šmaku, šmaku dám. A potom taká ryba je geniálna i ľahká za papat. A no ty počkaj, máš... ale ty na ňu dáš len olej, ty už potom nejako nepripravíš. Áno, nejak... áno, dáš cešňák. Nemyslím cesnak alebo tak, ale už ju treba znedáš do truby na grill. Ne, ne, ne, jednoducho je dám... Tak je uvarená, tak ju vyberieš. I dám je na uh, ten, ten, na misu? Na, eh, Nie, ty myslíš na nejakú panvicu, panvicu na ktorej dá, sa to no, ako keby ogriluje. Olej, no, to som hovorila, že to takto nerobíš olej, ďalej. A tam sa nachádza už cesňa sa Jasne, petrželenom. tomu rozumiem, lenže treba ju dostať do teplého stavu. Dá, presne, ale je opäť. Chcem je opäť. To je smysl, prečo. E, aby mi bola zdravá, je uvarená. Áno. Aby mi bola na chuť, trochu pripravím trochu Cesnakové a marinátku nejakú, a nejakú dobrotu. No ale na, aby sme nehovorili o sebe, o nulkách, tak musíme povedať, že napríklad pre A skupina e, je tá šošovicová polievka úplne ideálna, lebo ona tú šošovicu Super. môže, ona viac zasytí, podporuje to či a krv a, a je to v podstate symbol hojnosti, máme tam veľa <laughs> tých šošovičiek. No a aby, aby nezaťažila, tak e, by bolo e, dobre pridať nejakú dve, tri veci z tohto, napríklad rastcu alebo majorán, cesnak, cibulu, e, trošku sušeného zázvoru, bobkový list. A v podstate tam je dôležité, že tá šošovica sa musí vopred namočiť, tam sa tá voda zlieva a to... Áno, teraz je už tá rúžová, oranžová šošovica, mm-hmm. tu netreba namáčať, tá a... sa hneď uvarí varí sa úplne domeka a nie je sa uh, studená a tá zemiakovo-hríbová... Čiže je, papa sa tepla. Papa sa tepla, hej. Uh-huh. A tá zemiakovo-hríbová v podstate tá je uh, vhodnejšia m, mm, pre ľudí, ktorí majú akože starší ľudia alebo majú veľmi citlivé uh, trávenie, takže je vhodná aj na tie ďalšie iné sviatočné dni. Výborne, takže, takže nemusíme tak. mať slepačiu, aby nám neuleteli cez krídla naše radosti, ktoré dostávame a nezabudnite si dať šošovice troška aj podobrus, lebo to je tá hojnosť. Takže pekne podobrus a občas ju pohľad, pohľadkajte, že Môže. ide nový rok, tak ako šošovička prinies nejaké peňažky alebo <laughs> iné hojnosti, ale keď hovoríme o tých stoloch hojnosti, nedostali sme sa teda od toho šalátu, ten šalát vlastne máme v podstate zasa majonéza, cibula, uhorky, všetko, tak povedz, čo si myslí čínska no, medicína no, o šaláte? To, že zemiak by mohol byť neutrálny, ale... Vajcia my tam dávame ešte veľa. Ešte raz, zemiak by mohol byť neutrálny, ale ne pre každé skupiny. Ale, ale vieš, to je nový rok, pa si dovoliš trochu. Maš majonezu. Majoneza bi mogla biti, kad bi se trohu inak robila s trohu menje, jer ona vi, viraba, vitvara vrhko u eh, vrhko a studen. Ješće, u tijele. Ali viš gdje je najveći, najveći problem? Vi to urobite dneska večer, ano. dajte dohladničke. Ano. A potom... Tak von... sa patrí. A potom máš e, problém, veľký problém sa črevima. Prečo? Prečo? Lebo to rozklady, to je najhoršie jedlo pre klby a trávenie. Ty budeš mať 7 dní potom veľké problémy s kolenami, s, kolenami, s lakťami, ramenami. A, a povedaš, Bože, čo som ja unavená. Čo som ja unavená. No to z toho vianočného stresu. Ale ne, to je skvoli zemlja koji šalati. No, pa to si ja. si neuvedomujeme. Vieš, že tieto veci tak pôsobia na to naše zdravie. Ja bi sam ti mogao dati jedan recept Daj. E, šalat e, sa vyhladených zemljakov. No to tak Že robíme. daš tri strednje zemljaki mm-hmm. uvarit, ohladit v hladničke alebo vonku. Jasne. Da bi bolo to ten rezistentni škrob. Potom dáš jednu čerstvú uhorku, nie kyslá, pretože je, není vždy e, vítaná pre našu Aha. skupinu. Aha. A potom dáš uvarenú jednu mrkvu. A teraz Uh, niekde sam videl, že može ísť aj cibola do toho. A potom e, zobereš ty tu e, a olej, olej. olej. tak zobereš e, čerstvu petrževnu vnjat, trochu mhm. soli, zemljak koji je uvaren ohlađen, nakrajat na kocki, prida čerstvu uhorku a mrkvu, nektori pridaju a i e, tu cibulu, dohutit olivom olejom, petrzemnu gnjatom, A, a to by mohlo byť... To je taký ten ľahší šalát, naozaj, čo by nám až tak neublížil. Naozaj geniálna vec aj pre všetké skupiny, ale mm-hmm. jedna vec, prosím, jest naozaj malé množstvo. A on, keď je studený z chladničky, bolo by mu lepšie, keby bol teplý, že by Nesmie, som ho vybrala skôr? Ne, dá to, presne tak. O tega musíš hodinu pred... on je potom už taký... E, môže byť, ale hodinu predtým, aby nebol studený, lebo ty nezabudni. No taký studený tak krásne drží, môžeš ho vyformovať. Vieš, ja ti niečo poviem čínskej tradičnej medicíne existujú patogény, nejaké elementy, no. faktory a dva z nich sú vlhkosť a horúčosť. Čitam rozpráva, že vlhkost v tele môže vzniknúť v dôsledku ťažkej strávy. A teraz práve o tom rozprávame. Áno, ťažké. U nás sú Vianoce naozaj plné ťažkej stravy. Je, ale tu e, okrem strave prichádzajú aj koláči. Počkaj, ešte sme s rybou neskončili. My máme vyprážanú rybu, všetci to robia v tom trojobale, vypražia to a, a vôbec kombinácia ten zemiakový šalát a tá ryba. Ty si hovoril, že ty by si si uvaril rybu, ale hodil by sa ti k takej varenej rybe napríklad zemiakový šalát? Mne by sa už nehodili, aby som tam už nejakú dusenú zeleninu dala. Vieš čo? Tej varenej. Uh, v Európe bolo to tak, že E, polivka sa jedla dopredu. Mm-hmm. A potom... Ako keď, cez deň? Vždy dopredu. Kad sjedneš, dostaneš polivku. Ale Napoleon u svojim bojima išel, a padla granata, bum, jedan krat, ne stigli niči zjest, boli pri I Drugi, treći, a Napoleon kaže, vješ čo, hajmo mi, pođme mi dat polivku na konjec, a glavne <laughs> a pa jedlo... Dostali, to a glavne jedlo do... Dakle, vidiš, huti <laughs> se mijenja zakonom, <laughs> vojnim zakonom, alebo, alebo, alebo. Ali vješ čo, doli, aby sam ti ja porospraval o te dve horúča, horúčosti a vlhkosti, Jasne. aby sme mohli potom, aby Pochopiť. sme nemuseli komentovať, ano. nego už budemo vedieť. Dakle, uh, ehm, uh, ehm, príliš veľa, keď sedíš u kancelárii. Keď sedavé, máš sedavé zamestnanie. Sedavé zamestnanie. To ti je... Uh, e, možeš imati oslabenu travjacu energiju kad ješ prave ta jedla o ktorim raspravame Mm, takže to, pri sedavom zamestnaní ťažké jedlo by sme si nemali dovoliť. Vlhkosť, vlhkosti to nose. A teraz... Uh, ty... Aha, počkaj, preto mnohí, ktorí robia sedavé zamestnanie, bolia klby a oni si myslia, že je to z toho, že sedia. To je z nečeg iného. To je z tej Nemá stravy. pochybu, to je prvá vec. Jasne. A pochyb e, e, niase, nasi e, zo sebo i čí, i krv i či, ako ti nemaš pohib, tak e, pečenj jadna, bjedna, nema čo, ako robiti, na to mu musi robiti. A teraz povije činska tradična e, medicina, že pocit tjažobe v tijelo unava hmla. To mhm. su nečo što mi dostavame s takvih to uh, e, vrhkosti jedla, a isto dostavamo nekako pocit lep, nekako slijepljene lepkavosti, a naduvanja. Ano. To je to šetko. To teraz mi to ne možemo považati za horobu. Ne mhm. možeš to je eh, deficit, ali eh, nadbitok jedne energije. Čiže tej energie... Tej... Energie horúčavosti alebo v tomto prípadu vlhkosti. Ja? A teraz, znači to nie je nekakva choroba, to je energetická nerovnováha, boli tako povedať. Kad rozprávam o horúčosti, to je dalši faktor ktorý nese napätie, vnútorne napätie. Uh-huh. A, pocit nekako prechrievania, podraždenosť. Nervózny si z toho Dada, potom toga. a nevieš prečo. To je taká tá nervozita, Ty... že ani nemám dôvod, ale všetko mi prekáža. <coughs> Ty pozrieš človeka a vidíš ma červenie v, v tváre. Mm-hmm. E, teraz vieš, že je, jeho preteplo v telu a pečen má čo robiť. Tu pečen ukazuje, aký je to, to stav. Teraz vidiš uh, e, niečo z toho, a teraz budem povedať, ta uh, e, kombinacija može škoditi vo forme nejakog energetickog zaťaženia, pocit ťažoby, vieš, ja dneska nemôžem stáť, ja som dneska, e, povie, ja som mrtvi, zomrel pre všetky. a ty to ale, považuješ za lenivca a potom dá, si nahnevaný, že čo strava, s tým lenivcom? Strava. Ale zároveň ty máš vnútorne teplo. Unavu máš ale ono, máš si mŕtvy, ale zároveň máš nepokoj. Neviem, čo mi to, ale som uh-huh. Mhm. mŕtvy unavy, uh-huh. Mhm. ale nepokoj. I mám potom nadovanie aj palenie zachy. To ty vieš, máš nekad nad, ty sa máš tu hore. Ano. to, to, Ako ti ide tak, taká kyslosť hore? A e, na koncu, keď to všetko dáš dokopy, máš cíti sa, ako keby si nebol tri dní na WC, uh-huh. Mhm. nejako ucpatý a stagnácia, nejako to všetko mi je ťažko, nemôžem nič. Ak by som to stručne chcel povedať, to by som povedal vlhkosť, ťažoba, stagnácia. Dakle, keď rozprávamo o stravi, vlhkosť, ťažoba, stagnácia a horúčasť, napätie a prehrevanie. To je ako keby e, ty cítila, že môžeš viac a všetko, čo robíš, robíš na pol plynu. Mm-hmm. To by tako nejako. Teraz kad vieme, že máme ťažobu i stagnáciu, kad rozprávame o vlhkosti, máme napätie a prehrievanie, môžeme oveľa lepšie rozprávať o ryby. No, poďme tvojoj, na rybičku, aby sme vedeli o mojej vyprážanej. Ktorú by som ja nechcel robiť e, eh, z ryby e, eh, narko <laughs> narkoribu. To bi bila Lebo kad ti vješ, že kolači uh, su forma gdje ti dostavaš do mozgu endorfini. A cez e, muku, e, pšeni, pšenicu muku, ti imaš, to su slatkosti. Tori, prečo djeti ljubja tako kolače? Lebo miluju endorfini. Aj, da, lebo su dobre nalade. Presne, Aj ty, to keď ješ chleb, ty máš... Ja, kad sam bol 20-ročni, ja sam zjedol tri plna tanjira perkelta, to su te velike... Poznáme halušky, halušky a, a ešte 3, 4, 5 šnita chleba. A, a tak sam se citil nebesky dobre. Vieš, to sú tie endorfíny. Dakle, kedy Počkaj, ešte... tak ja keď som zjedla každý deň na posedenie jeden peč, peceň chleba, tak vlastne som bola narkoman. Aký chleb? Veľký zemiakový alebo Aha, pšeničný. Toto je sladkosť. A, ale celý peceň. A ja som netušila, prečo mi tak chutí. <laughs> Lebo my chceme... Uh, vieš, naše telo se ponaša rov, rovnako kad si bereš eh, nejakú drogu, kad si bereš chlieb, čokolády i tako. Rovnakí sú kanály mm -hmm. na, mhm. na užito. Na A teraz, ty, da, a teraz ty, kad dáš múku, rybu tu do múke, nejaké prezli i tako dalje, to ti je praktički chlieb, eh, po zdrveni chlieb. Te, te prezle. Áno, prezle. Da? A to je znovu se stretaš sa uh, sa chuti chlebu, ktorý ti vytvára v telu, v mozgu. A citronová šťava to ruší? Lebo teraz sa hovorí, že si na všetko vysmažané máš nakvapka citrón. To není pravda. <coughs> to nie je pravda. Citrón e, je veľmi užitočné jesť, kad zješ rybu. Lebo v rybe se vedia e, schovať rôzne parazity, Opistorchis felineus napríklad. Znači, a, a i ostatní opistorhisi, a i ešte niečo iné. A keď ješ rybu sa citrnom, tak vytvoriš prostredie, ktoré nezodpovedá tým Aha, e, pasom, mrcham, mrchám, mrcham, tak da poviem. A vlastne s tým si chrániš, že nepojdu do tvojho Prišla žalúdka. jedna pani, e, z Moskvy, veľmi známa na Slovensku to, a povedala o 3, 4, 5, 6 dní zavolala, 3, 4, i povedala, pán doktor, prosím, ja mám také, také, také, také ťažobe. Ja som pýtal, dobre, pani, keď ste e, boli v Moskve, keď ste sa vrátili pred dvama, trima dňama, tak som povedal opis Trhoza. odite lekaru, ona kaže, a ja sam mislila, otišla lekaru, a lekar pa da, ano, je to pistorhoza, a povedala vjete, ja sam urobila veliku hibu. Ja nisam zjedla citron s mhm. ribom. Čo je mhm. inače pravidlo, a zvlašt tamo u tim e, ruskim e, rijekama, to su tamo pri, severu nešto. Tamo ah. je to, tamo je to. Takže Nezabudnite kúpiť citróny na vianočný stôl. Keď máte rybu, tak si dajte určite citrón. Ale k tej varenej rybe sa mi citrón moc nehodí, alebo je to jedno? Uh, pozri sa, je to jedno. Ty musíš, ty musíš dať taj citrón, aby vytvorila prostredie, e, ktoré nepasuje tým, tým, uh mhm. -huh. E, Výborne. Tým, Votelcima, a neko pove ješ, ali ja sam uvarila ribu. Áno, ja sam spekla. Ali napriek tomu Nepomôže len tá tepelná úprava. Jasne. Nepomôže, vždy, pomôže, ale ak ty vieš, že niektorí vírusy žijú v vulkánu, niektorí v gezíre, mm-hmm. tak musíš trochu Je to zmieniť, jasné, že <laughs> zmieniť keď prežijú myslenie. vulkán, tak asi prežijú našu trubu. Dobre, ale zaujímavé je, že mnoho ľudí dnes už večeria na sviatky mimo a niektorí a, a ja sa vyslovene teším na to, že ideme do sushi baru. Da. A tam teda ja nepojedám, tu nie je to moja obľúbená, ten e, losos alebo tu nejak surový, ale moja celá rodina to zbožňuje. Ja ich nerozumiem. Tak čo s tým? Akože, keď si dajú, no ale nedávajú si na to citrón. Keby si dali na to citrón, všetko je v pohode, nie, hej? Nie. Lebo ja keď vidím toho tu nejaká na tej guličke, rýžovej, tak on vyzerá tak nejako čudne. Z neho ide, že nie som čerstvý, ja som tu len taký, aby ste mali, že šme, šme, že ste na suši. Keď som bol v Ukrajine, bol som veľakrát i v Rusi, Ukrajine, tady bol aj Rusia, ale teraz v posledná doba Ukrajina, ja som išiel dole na Krym, veľakrát som bol. A pred Krymom máš jedno, dva miesta, kde sú ti kilometarski radi sušených rýb. Áno, nerobia tie salónie ryby, sušené, Môžeš, sa, solené. Do, dá, ale pozor, aj solená ešte nič neznamená. Ani solená neznamená, neznamená nič. Lebo tie mrche žijú i po 30 rokov, 40 v pode. Čo? Takže... A tam sú aj veľké temperatúrne rozdiely. Tak A prežijú. Povedali, knjiga piše jedno, to, to každi može, pa sam ja to, vi misle to se da naučit, počitajte knjige gdje, se govori o tima uh, votrelcima <laughs> koji, do nas že, i 25 stupnjeva im ne može nič urobit Tak, aby sam ti i to povedal. Ale nešto chcem... Uh, ohrabiť tých ľudí, prosím. Čo aby, chceš nebola, tých ľudí? aby tí ľudia se osmeliť. Nebali, osmeliť. Osmeliť, osmeliť. Tí ľudia neby trebali za, za nový rok presvihnúť sa jogurtom, lebo on nosí vlhkosť. Neby Takže smeli, ešte aj jogurt vlhkosť. Neby, tvaroch a mlieko. Mliečné výrobky. To, Tá, to je vlhkosť. Potom sladkosti sladkosti vedia urobiť veľké, veľké vlhkosti. Potom banány. Ja eh, o banáne nemam neko veliko mišljeno, ali žijem to i tamo, lebo može ale Katka už nemôže. No to robí problém niekedy. Tak ale keď všetci draslík, draslík, daj si banán, draslík, e, draslík. To, môžu, to môže jesť nultá skupina i môže B skupina, mm-hmm. ktoré to môže jesť A sa mliekom, s mliekom a urobíte frappé s banánom. No to je je totálny klinec do vlhkosti. <laughs> Výborne, totálny klinec Ale pozor, ja ti to poviem ešte raz. To som veľakrát spomenul sa, že futbalský klub Hajduk mal takého lekára, ktorý rekel, všetci musíte piť a nepýtal, ktorá je skupina. Po mieseca pol malých náčke, unava, Prehrali zápasy, to, samozrejme. Presne boli na príliš na prídnu. To boli tak neko došlo nový. Dobre, takže robí. aj jogurt je vlhký. Takže čo by sme si mali, aj, aj sladkosti sú vlhké. Večera dá, Dobre, ale tak, a keby som dala... Ovocia, ne veľa ovoce. Ty vieš, že čínsky lekári jedia dosť pomerne malo ovocia. No, lebo to... ja som si dovolil jesť uh, šlivky, pa hrozno, pa jablka, a bola i kruška tu. A u jednoj chvíli eh, ja sam zažil, eh, to bolo dedina u Horvatskoj, to bolo predala rokov, kde ľudia, ktorým sam došao, sú ro, eh, povedali sa mnou ako, oni bi chceli, aby sam urobil pre njih, oni kali mi. Ano. Ne vikali, ako bi sam bol Julie Cezar. Áno. Ale austro-ugarské nejaká Jasne. Tebe a, sa to e, páčilo? E, veľmi mi sa páčilo, zvlášť keď som povedal, a kde vám je WC? <laughs> A kde vám je WC? Dobre, kde a, máte záchod? A potom, potom WC, ja to bola moja rezidencia, kde som ja prvoval <laughs> Zabýval príliš, si sa tam. Príliš veľa Páčilo času. A z času a pýta, a, a, a, a nima je dobre, Reko, bežte, ty, <laughs> to mi bolo čudno. Ali vieš, to su ti, tí, tí pasma u nas, kde boli ti grofovi, a tak dále, mm. tak Takže to bolo uh, stret s uh, e, ovocem a to sam aj na studijama veľakrát povedal, taki to pribeh. Može, ja s Božnim i papaju, i mango. Ja to mm-hmm. zbožňujem. Ale viac o 10 nesiem. <laughs> Výborne, dobre. to, to je tajka. 10 u nás pre tri rodiny. Dakle, dakle, dá, Dobre, ale... Nie, nie. Uh, Keby som teda nenapiekla, lebo už to vyzerá, dnes som obchodila všetky obchody, nikde už pečivo vianočné domáce nemajú. Biele pečivo? Keď som, nie, koláčiky, vieš, tie linecké častička, medvedie labky, a všetky tieto dobroty, kakaové kolieska. Proste obvolala som známe firmy, ktoré to pečú už dopredu roky, nezostalo im nič. Že v živote nebola taká obrovská zhánka po týchto sladkých veciach, že úplne, že ľudia ako keby, no, boli by ešte predali trikrát toľko, ako napiekli. Teraz ti poviem. dostal som z Rakúska jeden veľký, tak veľký taňur, naozaj ako 5-6 tých. Jedna pacientka bola prespokojná a po muževu to poslala, po manželovi a tam bolo šelijakých koláčiča. Vieš, koji prvi zmizli? Medvede lapky. E, Katko. Katka je zjedla i podam, meni nič toho není. a to čista, čista muka, bela bola. Čo a si nič si zjedla všetko? A vieš, toto bola nejaká kombinácia nejakých uh, orieškov, neviem či mandlí s, s múkou, niečo chrum chrum, dobre to bolo. <laughs> chrum chrum chrum. Myslím si, že venčeky, čo som chcela za teba napiec, tie zmizli už tiež, idú Vianoce to už nie. Vieš čo, my už, čo sme dostali aj od teba Vianočné pečivo, aj tuto od tej pani z Rakúska už nič nie je. A babička napiekla? Ona niečo napiekla. A tak niečo si, budete mať predsa. A predstav si veľmi dôležitá vec E, žiadny bolesti klby, žiadny Toto bolesti prsta. Prsta, ja ano, jaka áno, niečo zjem... boli tie klby na Jaká niečo zjem, malý prska, že no, no, nebol si dobrý. Ja pokračujem dalej, bude problém. Ale ne, to je informácia. Predstav si, ja som nič necítil. Fantastické. No, tak to je úžasné, lebo ja si myslím, že keď je to z lásky, tak vtedy nemôže to človeku Pán, ublížiť. Ani toho. klobáska z lásky by ma nezabila. No ale poďme k tomu sladkému, lebo minule sme hovorili v relácii, že uh, zakazujeme deťom jesť sladké predtým, ako bude večera. Tak čo by bolo lepšie, keby sa cez prežrali toho sladkého a už večeru by nechceli? alebo, <laughs> alebo tak, ako to robíme, že musí všetko zjesť, šalát, kapustu, všetko a potom docane ešte zákusky. Môžeš jesť sladkosť, ale sladkosť musí byť omedzená. Teraz je sladkosť, zjem a potom nič iné nejem. Mhm. Musím mm-hmm. dať šancu. A káva? Hneď potom, Počkej, ako, pán, lebo väčšinou je to tak, že teda dojem ešte sladké a potom už ide káva. Chceš dietom dať kávu? Tak si sa opýtala. No dobre, však robí sa káva aj bez kofeínu, eh, deti to milujú. Ni, za Isusa Krista. Zvlášť káva bez kofeínu je ešte horšia než s kofeínom. Čo? Keby ty, eh, aby ty mala, ili eh, dostala kávu bez kofeína, musíš dať nejakú kémiu, ktorá vyťahuje kofeín von. Ale tá kémia zostáva. Katka, molím te, povedz. Čo je vážne? To je káva, ale teraz poďme k tomu peknému zvyku, čo je vždycky preto štedrovečernou večerou, že si vezmeš oplatky a natrieš ich medom s cesnakom. Áno, áno. Bože, Takže to je veľmi pekná kombinácia podľa tradičnej čínskej medicíny, lebo Med je harmonizujúci, cesnak je teplý a rozhýbe či a oplatka je suchá. Takže toto je dobrá kombinácia. Ale čo si sa pýtala na tie koláčiky, tak to není moc dobrý nápad, lebo oni v podstate spôsobujú vlhkosť a stagnáciu aj tej sleziny, aj tej celkovej či. Takže keď si to dáš, tak naozaj veľmi málo. Najmä tie e, páni, čo tak radi vypechkajú a už e, sú ako v takom Eh, sú seniorky a majú opuchnuté nohy a čudujú sa, že prečo sa im ťažko chodiť, Tak, eh, ak... Veď len domáce koláčiky, žiadne áno, chemické nejedia. Tak to určite um, nie je moc pre nich odporúčané. A vy robíte aj mm. makové, jorachové? Áno, Jasne, vlastne musíš mať na raňajky aj makový, aj orechový, a ešte mi je kakaovník. Vieš, neby som mal nič, <laughs> proti tomu, lebo i maka orichy, ti vieš, mozog vyživujú, ale kad vyživuje niečo mozog, ta určite vyživa i obličky. No. A to je dobre. A, s tim že to ne bi trebalo biti preslatke, lebo tu je cukor koji robi vrko. To je viživne, musim podržati viživne, ali to trochu Ale Ali to ali, nije slatke, to je najniče. Ali male mnoštvo z toho, doplnúť. Jeden koláček, áno. No, ne, aj tri, aj štyri. Ale ono ide fakt o to množstvo, že koľko si toho dáme. Až, to, to je naozaj to, to pravda. áno, Lebo akože dobre je na Vianoce ochutnať z každého, ale fakt iba máličko. A my Zopakujem. veľa kapusnice, veľa šalátu, veľa ryby. A kolač, a male mnoštvo tohto kolača je lijek, nezabudni. Mak, orehi, može biti cukru samo zeme, je lijek. Ali ne no. doporučam s medom to robit. S medom nije Ti, musiš to peć No, a čo med se rozlaže Pre visokim teplotama na nečo što i nije dobre. Straca svoju učinost, ali nečo, teraz sam zabudol koja to zloška, nekedi se pozrem, ktorá není dobra pre organizmus. Dakle, okre, med zahrijeva I inače mhm. u mojim spisama gdje piše uh, med na 44 stupnja, ne je dalje, ne dalje, ne dalje, lebo to je posljedna granica gdje on e, drži drži to, seba. o čom se rozprávam. A tamo, gdje se povije uvarite med sa bilinkom, určite se chce potencirati činnost te bilinki. Mm -hmm. Ale koliko škodi njese ten med, ktorý je e, už denaturan, to, to, to vijemo všetci, da to není dobro. Evo, to je to. No dobre, a keby som si dala namiesto zákuskov, berme to tak, že vzniká nová generácia, ona až tak nemusí tieto tradície dodržiavať. Tie koláčiky mnohí mladí už sladké ani nejedia môžeš napieť, čo chceš, ako prídu, nie, díky, díky, zabal mi, však ja to niekde doma. A čo teda, keby som dala, že ďatle, nejaké oriešky, e, niečo takéto, že sušené ovocie, slivočky, marhulky. E, bolo by to o niečo pre mňa užitočnejšie ako to, že zjem pár koláčikov? Bomba energetická, výživná, a i tu treba dati pozor, lebo može stupiti visoko cukor, lebo ti už neješ čerstve ovoce, jer čerstvo ovoce ma e, fruktozu, ma hajde povedzme, toru hrani polifenoli. I kad takva jedna bilinka, <laughs> da povemo votrelec, zje, a je to slatkost, on zje slatkost, ali ga polifenoli klapnu po po glavi i zdochne. Preto, preto ti ľudia, ktorí majú kandidu albicans, môžu kľudne jesť ovocie, neprehnané, ale môžu s tým môžu počítať sa ochranom tých polifenolov. Výborne. A čo takéto... Ale ne, ale ne uvareno, kao si ti povedala, Jasne. i ne osušeno, jer tu se straca ale ja zbožňujem napríklad doma urobený jablkový kompot. Geniálno. Môžeš ga zjesť pred jedlom, ustred a na koncu. Aha, a vieš prečo? to je výborné. A je, prečo? Lebo je plný minerálov uh-huh. a sladkosti taká, e, ako pridáš. Áno jablka má nejakú sladkosť. Jasne. A ty ešte, ak predáš trochu... A môžeš trochu, kúpiť kyslejšie jablka, sladšie jablka. A ty ako, keď si uvarila jablku, pridaš e, trochu Klinčeky, meda, škoricu, ale to sa dáva, na záver troška medu. E, na, kad je už, e, Áno. E, keď je už vychladnutý, jablka, tak do ňa miešam. Pod 40 dáš medu. Áno. I na záver. to je veľmi, veľmi dobrá Super. kombinácia, lebo nie je žíva mm to, o čem mi rozprávame, e, rasprava o enzimima. O enzimima A enzim ti kad uvariš, e, v knjiga stoji, že malo enzimov prežije, okrem možda u, možno u, šipku. Šipkovi? Kad, da, šipkovi. Tamo dva, dva viznamna lekara povede robili neke viskumi, a zdajím sa, že ten C vitamin naozaj vydrží, vydrží ale musí byť predtým namačaný do vody a mm -hmm. potom tú vodu zohrieš, vypiješ, lebo to je 100%, a potom uvaríš a ešte máš e, hodnoty z toho. A potom, keď sušené hrozienka, ty si ma naučil a zachutilo mi, že robiť si uvarené sušené hrozienka. Môže, ale a dám to do kuskusu 4 hodiny musíš e, prvo s horúcom, veľmi horúcou vodou umyť. musíš umyť. Jasne. To je prvo, lebo nevieš, kde sú potkaní tak. myši, ktorí ano. ľudia bez, vodou to bez svojim rukama. Presne, tak všetkým išli, možným to môže keď prejsť. Keď to máš, tak dáš do 4 hodiny namočíš Aha. a tú vodu môžeš už vypiť. To je veľmi dobro na srdce. Ja, ja to varím, dobre. ja to nenamočím. Čiže, počkaj, to sú jedné od možností. Aha. A potom e, ty to môžeš dať, čo chceš, da klinčeky i tako dalje. Jasne, nemusíš škorica, variť, nemusíš dugošetk. to, to sam som nevedela, je. dobre. A potom môžeš i uh, uvariť, ka, a my sme povedali 100 grama na tvoju tu, sa 6 decilitra vody, pekne to variš, dneska necháš do zajtra, tako píše Áno, stať, stáť, áno. Tak píše, a potom papaš, a čo dostaneš? Dostaneš uh, prípravok na srdce, Super. na pečeň, uh, na, na, na výživu srdca. To, to možno najmä. A okrem toho, to je drastická četka ili kefa, kako vi kažete. Aha, kefa. kefa. E, štietka, štietka ale da. kefa. Kefa za pečen. To veľmi drasticky čistí. Super. Preto mi to máme u našem E, návodu na očistu a niektorí ľudia povedali, ja to nemôžem. Dobro, pán Evan Božské šlítka, to, ja som sa to vtedy naučila, božské. Koľko ľudí toľko čudy a potom som pripremil i suchy šlivy, ktoré majú... Áno, aj slivky sú dobré. Ale oveľa viac robia na črevnom sústave. Viac robia hrozienka. E, e, hrozienka robia na pečení, Aha. srdcu, krvom krv Áno, obehu a slivky, a slivky trochu viac sú e, e, na hrubom črevu. Na hrubom črevu. Aha, jasne, črevu. viac to čistia. Viac, tá. A má e, sa to ísť ráno alebo večer, alebo je to úplne jedno? Čo? Slivky takto namočené a hrozienka takto eh, namočená. Uh, pozri sa, tu sú pozri, uh, pohľady trochu iní. Čo chceš? Chceš si pokakať oko je tak si probaš dat. Ali to, ali to da, ali to ne, ne robi vždy na každého pravidelne. Mm -hmm. Nekto to teraz je, a zajtra má Aha, nečo. Pozor. Hej. Ali neplanovano, ti chceš dneska, ali zajtra. A potom vješ, ako ti to urobiš dva, tri krata, tebi se to ozve zajtra, tak vješ, ako možeš planovati cestu, yes. alebo naščevi <laughs> Kamo. Dobre, a čo taký jednodňový post? Akože už je 25. ešte sme jedli, lebo došli susedia, rodina, všetko. 26. už dojedáme, čo tam je, tie mŕtve ryby a mŕtve šaláty. A, a potom už keď vidíme aké jedlo, je nám zle. Tak je dobré na jeden deň si naozaj nič nedať. Treba z 29. už si nedáme nič. Teraz ti poviem. Keby si E, primerané jedla a pila. piva. No to mi je jasné, že potom to nepotrebuješ. Vtedy nový rok, vtedy nový rok pre teba znamená naozaj to, čo znamená a veselé e, a my to kažemo aj beričetno, to znamená bereš všetko, što, čo ti príde. Áno. Vtedy nebudeš plakať, pýtať Borisko, tri hodiny ráno, a ja som ti dovolil, aby Už ti nebudem volať. Tento rok to dám. <laughs> Vyťahneš e, žočník? Uvidíme. Nevyberiem žočník, ani nehovor. Uvarím si rybu, všetci budú mať vysmaženú. Ja si dám normálne takú na tvoj spôsob. E, skúsim to, ale deň predtým to skúsim skúsim. 100% neubliží. 100%, dakle kad uvariš na 80-90% a zohriješ olej, a daše da bi dobila taj što se šmrc, tak budeš mat i hud, a i zdravu A ne na, napriek tomu, že je kapor mastan. Napriek tomu. Vieme. Nič ty neurobi. Lososa. Môžeš? Slova- ale losos, Slováci na lososoch. Nie? Ale losos je veľmi, veľmi masná ryba. Áno. <laughs> Losos je najmastnejšia ryba. Predstavljaj sa zase se tunijak je taký suchý, že sa nedá pokusať. Tunak, no to, e, ako ja urobim tunak. Bol som u Šrilanke, myslím, že som bol, negdje tam, a dali mi nejakog takog tunjaka, a ja som povedal, čekajte, kak je to John cipel topanky. Ano. A on že urobil sam. myslím, ako urobil sam? Keď som ja to urobil, taký ten kuchar pozrel sa strany, ako pozrel, pozrel, kráde informáciu, tak to bolo mekaná ryba. No tu veď toto... mekaná ryba. Áno, však to viem aj <laughs> ja, ale vidíš, bola som teraz na lodi a na večeru, že drezen stuniaka, teda filet stuniaka, my taký šťastný, že mňa milujem. Nedalo sa to rozrezať, nie to pokúsať. E, ty vieš, že je tuniak 200 eur kilo v Japánu. Ja viem, veď to je posvetná, podľa mňa úžasná ryba, ale keď ju nevedia urobiť, tak si <laughs> nepomôžeš. tak nepomôže si, dá. Ne, Nič horšie nemôže byť. A e, je rozdiel v tých rybách, že aké budeš mať ryby masnú, suchú, nejako, že mali by ľudia, lebo momentálne už v móde u nás na Vianoce je treska. Biela treska Každá... Už nie kapor, lebo kapor sa mnohým zdá, že je nejaký taký bájný. Áno, ne. masný a báhnitý. Uh-huh. Mhm. No uh-huh. a mhm. čo teraz treba s tou treskou? Pozri sa. Každá ryba <clears throat> má neke, nejaké svoje specifičnosti. No. Napríklad sumec není pre, pre nás, pre, me, pre mňa. Tak potom určite je pre mňa. Ale ano. Pre, ano, teba. pre teba. Sumca môže Ačko. myslím iba ja, posielajte, pstrucha, pstrucha rybári, posielajte sumcov. Vy strucha, pstrucha Môžu. môžete? Môžeme pstruha. A ček, čo nemôžete Však Však nemôžeme sumca. Kapra nemôžeme, sumca da, nemôžeme. Sumca nemôžeme, určite no, to tak. viem. Aj grgeče, ne, eh, ak sa tá ryba volá u vás. Každá ryba niese niečo. Morské rybe, ryby majú jednu, majú to prekrasno zapapati, ali majú ortuta. Ortut je, Ortut je toliko maju, mhm. že na koncu uh, malé papaliny, malé sardinky ano. i sardinki postale najdôležitá modrá, ili modrá plava ili modrá ryba, ktorá nemá veľa ortuta, lebo sú malé. Tieto malé sardinky nestihnú doraz do toho do, ortute, takže... Pozor, one su do 12 cm muške, a mhm. poslije 12 cm su ženske. <clears throat> Sardinke, tak, sardinke. To, to je. Tak to pa je. No dobro, a kad si kupim sardinku v konzerve, Genialno. tak mam ako... Genijalno. <laughs> Fakt? Genijalno. Naprijed tomu, že to je konzervované? Uh, vidi, pozisa. Ako to nekad robilo nerežišće voda, Na bráči. U, na bráči Umieš rybu, dobre umieš, osušiš, potom je dáš do konzervy i dáš olej i vakumíraš. No. I to je to. Tam to je, myslím, postýra. tam je... Postire, tam to mhm, bolo. Mm, áno, to je mhm. mesto na bráči, kde uh, Kde to um, tako robí. Majú... A Eva Sardina. Fabriku. Eva Sardina to bola Dobre, takže keď mám rada a často robím sardinkovú pomazánku, tak akože je to v poriadku. Tak ano. vám poviem rovno hm, recept. Ano. Dáte sardinky, ak je v svojom oleji vlastnom, tak mm-hmm. proste to... Olivový len to roztlačíte, olej. áno. Musí písať olivové. Áno, na neby bolo náhodou. Áno. E, tá, Repkový slnečnicov. Ne, ne, ne, žiaden taký. Lebo my, sam, ešte dovolí samo jednu vetu, boli sme u jednom restoránu. Jaj, a to chceš povedať, keď sme boli na brači a dostali sme chobotnicový šalát a ja vravím, tam niečo nesedí, ten chobotnicový šalát nie je taký, ako má byť. A namiesto toho, aby použili olivový olej, oni to zaliali nejakým obyčajným slnečnicovým alebo repkovým. A prosím, ešte jedna veta. E, Ľudia, prosím, nejedzte chobotnicu. Je to tvor z iných planetov to ne, a <laughs> uškodí. To, a uškodí, lebo človek prišiel do nemocnice a nikto nevedel, čo mu je. A neko na koncu, treći dan, pita čo ste jeli? Pa hobotnicu, a opet hobotnicu, opet hobotnicu, za všetky dane salata. Jasne, všade bola Kedy se urobi sa zemljakom, a v ruru... Áno, zapečené. To, to, sú, to sú geniálne veci. Ale hobotnica je tako meso, ktoré nepatrí niktom. Nikomu, žiadnej krvnej skupine, nikomu. nikomu. nikomu. To Proste je, je to pre nás škodlivé. To není. To je škodlivé. Dobre. Povedz Takže, si, prosím. No ja do, to, dokončím, akože roztlačím ako vidličkou tie sardinky, dám tam citrón, a dám tam troška soli, a mhm. cibulu nakrájam. Kouda. A ja dám aj kúsok masla ešte, okrem Aký toho chlieb? oleva. A chlieb, no chlieb špaldový. Môže. Takže na špaldový chlebík to natriem a veľmi to chutí. Niekto si to ešte viac pocitronuje a hotovo. A cukor ti skočí hore? Nie. Úplne, úplne je to dalej. v poriadku. Pokračuj, to je to. No ale krmím tým aj rodinu, vieš, takže či, či ich môžem ďalej krmiť. Lebo napríklad raz som tam dala vajíčko a nikto to už nechcel. No, Zdalo lebo... sa im to nejaké ťažké, nejaké presne čudné tak, presne tak. a nechceli to už zjesť. E, eh, zvyk. Vajíčkom keď je, tí bíci, okrem Ačky som aj bík a my <laughs> potrebujeme do všetkého dať veľa. Nám nestačí, že jednoducho tam bude sardinka, citrón, sol. To by sme neprežili. Tam ešte musíme niečo dať proste. Takže Vieš, pozor na ja hojnosť, aby nebolo hojnosti, <laughs> hojnosti priveľa. Vieš, čo som ja dávala do takejto kombinácie ešte olivy na drobno nasekané. No, to som aj ja dávala, naši nelúbia olivy. Ani to nie. No, to je moje to... obľúbené. No daj aj ty nejaký recept ešte. Vieš čo, eh, keďže máme záver relácie, tak ja by som dala len jedno malé zhrnutie na záver, keďže sme sa rozprávali o tej vianočnej eh, večeri, tak eh, ako so, so zimou, že netreba jesť menej, treba jesť len málo múdrejšie. Takže jedzte teplé a tekutejšie. Aha. A takých 5 malých zmien, ktoré uh, v podstate vám uh, pomôžu ako lepšie... Teplé pre... a tekutejšie znamená polievky. Aj, polievky, áno. kaše napríklad. Super. Kaše, kaše. Takže každý deň aspoň jedna polievka. To, čo už eh, v podstate aj iná relácia na Slobodnom vysielači robia sa rôzne tie vývary, ktoré sa dlho ťahajú na tých platniach, tak to je teraz vhodné v zime čo je veľmi dôležité, keďže každý z nás má v domácnosti, aspoň povedzme 90% obyvateľstva, nejakú tú chladničku, tak žiadne jedlo by sa nemalo jesť priamo z chladničky. Napríklad vy, keď si robíte tú budvigovú terapiu, robíte no. ten tvároch, e, lanový olej, lanové Aha, semiačka, vyložiť, hej? takže ten tvároch treba vyložiť a mať ho izbovej teploty. Ak ho vy hneď začnete jesť e, a urobíte si uh, tie škody. E, raňajky, tak si urobíte viac škody ako užitku. Mm-hmm. Mm, tak a tu bolo viac varenia alebo dusenia namiesto toho vyprážania napríklad pri tých uh, rybách. E, čo sa týka tých sladkostí, vieme, že my sme národ veľmi mlsný, ale lepšie je to brať len ako pre radosť, kde tu si to dať, nie ako základ. A čo, čo som vravila, tie teplé raňajky napríklad, tie kaše a to vám pomôže, že budete mať aj menej problémov s klbami. Ale musíme tie kaše variť. Nemôže no, to byť. Byť ja som si kúpila tý, to vo Instantné. Áno, no, musím povedať, že nerada vyhadzujem jedlo, ale toto teda fičalo. To, to sa nedá normálne jesť, takže tie tvoje rady na záver sú naozaj cenné, takže my sa lúčime z poslednej relácie, tešíme sa na vás do budúceho roka. Dúfam, že zhodnotíte aspoň miernosť toho všetkého, čo si dávame na tie Vianoce. Kto si chce spomenúť na poslednú večeru eh, Krista pána, tak tam jedli maces a pili víno a nejaké jahňatko na konci. <laughs> Takže asi nemali toľko šalátov a kapustu. to ľúto, že som ja nebol tam, že... ale my to v Bosne vždy e, eh, dobehneme. Áno? Keď sme v Bosne. A vieš, čo by som ja povedal no, našim? povedz. Uh, prosím vás, aby sme išli do novom roku, aj po no-, novom roku, aby sme sa počúvali. Chyte šunku do jednej ruke, <laughs> šunku do druge ruke a ne puštajte. Nama treba meso kad je zima. Zabudnite na salatu, na to. Dobra rakica, dobro vino, ne pivo, vino, a te dve ruke držite čvrsto. Toliko od mňa sve najlepšie za novú godinu. Dobre, že ste o vegetariáni a vegáni nedopočuli dokonca. Dúfam, že ste <laughs> odišli skôr. Sve najlepšie za novú godinu. Šťastný nový rok prajem. Všetko najlepšie vám želáme. Užite si v zdraví, aj keď ste tí mlsní a užite si to v zdraví, aby keď to jedlo budete jesť s láskou, tak asi by vám nemalo uškodiť. A ne. keď sa nepohádate pri tom vianočnom sto- stole hojnosti... Nese prejedať. A nepriedajte ne, sa všetkého ne. s mierou, tak ako... Lebo Hovoria lebo... farmaceuti, že miera robí liek. Ale keď ja teraz jem jedno jelo, čo bude jedlo. potom jedlo, čo bude, keď dojde nešto lepšie, keď príde čúvajte, <laughs> šetrite sa. Áno, šetrite sa, môže to ísť ešte na záver všetko možné. Len si ešte nedopovedal teda, ako to je s tým, že zajeme, zajeme e, to jedlo, zapijeme kávou. No určite nie. Prosím to nerobiť. A okrem toho, ja som sa uh, e, už uh, rozlučil. Ja ti rozumiem, ale tá káva je nás pre Slovakov strašne dôležitá. Druhýkrát, môže? druhýkrát. Dobre, takže v miery a láskavom postoji sme sa s vami <laughs> rozlúčili na konci roku 2025. Želáme vám naozaj mier, šťastie a pohodu. Nám všetkým. No a krásny zvyšok roka, všetko najkrajšie, najlepšie do nového roka. Držme si palce. Dovidenia zatiaľ. Toľko z Pyongyangu. <laughs> Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.